Глава 17 Містер Дедмен висловлює свою думку. Середа, 30 серпня. Все прийшло в рух в адвокатській конторі Джелкс, Джелкс, Дедмен енд Джелкс. Клерки входили в офіс і виходили з нього з надзвичайно значущим видом, навіть якщо займалися якимись рутинними справами. Друкарки голосно вистукували текст із загрозливою швидкістю. Конторські плітки передавалися квапливими уривистими фразами, а не нескінченними і смакуванням щонайменших подробиць. Тому що на роботу вийшов містер Дедмен, надія і опора фірми, що до того ж піднабрався у відпустці свіжих сил. Нині він збирав у своїх досвідчених руках всі ниточки, що встигли ослабіти за час його відсутності. До полудня він вже очистив від паперів, що накопичилися поверхню свого величезного столу, віддав усі потрібні розпорядження і, покінчивши з важливими справами, улагодив справи куди менш значні, які, від'їхавши у відпустку, Джелкс молодший залишив деякому художньому безладі. Як тільки годинник пробив дванадцять, він закінчив диктувати лист, жестом відпустив стенографістку, і натиснув на кнопку дзвінка на своєму столі. Коли до кабінету увійшов клерк, він запитав «Е, Містер Дікінсон вже тут? Тільки що приїхав містер Дедмен, а з ним міс Дікінсон і ще один джентльмен, здається, містер Джонсон. «Хм, Взагалі-то я хотів бачити тільки містера Дікінсона. Втім, звіті їх усіх. Введені в кабінет Стефан, Анна і Мартін виявили там невисокого коренастого чоловіка років сорока з важкою нижньою щелепою і круглою головою, покритою короткостриженим темним волоссям. Він встав і привітав їх коротким кивком, після чого знову опустився в крісло і негайно приступив до справи. Я знаю, що в адвокатській практиці декілька незвично викликати до себе клієнта почав він, звертаючись до Стефана. Але в даному випадку ви не являєтеся, строго кажучи, моїм клієнтом, оскільки після смерті вашого батька я займаюся лише його грошовими справами, а також рухомим і нерухомим майном. Але оскільки ви є душеприказником, я вирішив довести до вас дійсний стан речей в цій сфері. Отже, поки я знаходився у відпустці, Ваші справи, я б сказав, дещо погіршали. Вірогідно, напруженим голосом сказав Стефан. Вони повинні були покращити, оскільки усі ми багато працювали над цим. Нинішній же стан речей такий, продовжив містер Дедмен, не звернувши ніякої уваги на його слова. У вашому розпорядженні залишаються всього чотири дні, щоб прийняти або відкинути пропозицію страхової компанії. Фактично, цей термін збігає в неділю. Містер Джелкс упустив цю обставину із виду, коли укладав угоду з компанією. Адже неділя вважається у юристів неробочим днем. Я, звернувши увагу компанії на цей факт, зажадав продовжити час угоди до кінця робочого часу понеділка і добився згоди з її боку. Таким чином, після понеділка вам залишається одне збудити позов проти компанії, якщо ви хочете отримати по полісу хоч якісь гроші. Отже, що ви думаєте із цього приводу? Зрозуміло, ми не готові прийняти пропозицію компанії, відповів Стефан. Які причини відмови? Ті ж, що і раніше, ми стверджуємо, що батько був убитий. Хто ж в цьому сумнівався? Ким? Можливо, сказав Стефан, буде краще, якщо я розповім, що ми встигли зробити за час вашої відсутності. Можливо. Передусім я отримав звіт від приватного детектива, який він у вас з собою? Так. Стефан передав звіт Елдерсона до міцних волохатих рук адвоката. Останньому знадобилося не більше хвилини, щоб прочитати його від початку і до кінця. Потім, відклавши папери, містер Дедмен відкинувся на спинку стільця, задумливо кивнув і сказав: Припускаю, ви розглядаєте усіх цих людей як можливих підозрюваних. Цілком вірно. Ви виявили хоч що-небудь, що дозволяє зв'язати одного з цих людей з названим вами злочином. Так. Ну, добре, і хто він? Парсонс. Розкажіть мені про нього. Стефан протягнув містерові Дедману ще декілька паперів, після чого за допомогою Мартіна повідав адвокатові про їх пригоди в Мітчестері, завершивши розповідь фінальним акордом, пов'язаним з купівлею в Лондоні газети з нотаткою про самогубство Парсонса. Містер Дедман вислухав їх сповідь, жодного разу не перебивши. Ближче до її кінця адвокат прикрив очі, але не задрімав, про що говорило нетерпляче постукування пальців по столу. Коли Стефан замовк, містер Дедмен розплющив очі і сказав Це усе? Так. Містер Дедмен мовчав приблизно півхвилини. Потім знову взяв в руки звіт Елдерсена, ще раз заглянув в нього і вимовив. А інші люди в цьому списку. У вас є які-небудь підозри, що стосуються хоч би одного з них? Відносно деяких так. Назвіть. А можна розпочати з містера Карстерса і його дружини. Вірніше з місіс Карстерс і її чоловіка, оскільки в цьому тандемі провідну роль грає саме жінка. Карстерс, бачте, священник, хоча й не має свого приходу. Потім Стефан розповів про свою поїздку у Брайтон і додав слід сказати, що ці люди не занадто добре забезпечені, тому місіс Карстерс працює секретарем у благодійній організації, що іменується суспільство по позбавленню від стресу вдів працівників професійної сфери. Мені видається дивним збіг, що саме до цього суспільства перейшли гроші дядька Артура після смерті вашого батька закінчив за нього фразу Дедмен. Не дивуйтеся, я знаю цей пункт його заповіту, що цілком природно. Адже що далі? Що далі? повторив Стефан, який раптом відчув, що йому буде не так просто переконати скептично налагодженого містера Дедмена в справедливості своєї теорії. Не секрет, що згадане суспільство переживає, верніше переживало скрутні часи і місіс Карстерс могла з легкістю втратити свою роботу. І якщо вона знала цей пункт заповіту, а я вважаю, що, будучи секретарем суспільства, швидше за все знала, то у неї був найсильніший з можливих мотивів, щоб спробувати швидше перевести у готівку обіцяну суспільству дуже значну грошову суму. Зрозуміло, кого ще ви підозрюєте? містера і місіс Ховард Бленкінсоп. Взагалі то це дуже незвичайна історія і украй неприємна. Розпочнемо з того, що прізвище цих двох гостей зовсім не Ховард Бленкінсоп, а Марч. Іншими словами, під прізвищем Ховард Бленкінсоп в готелі зареєструвалися місіс Марч і її син. Чи не та це Френсіс Марч, який ваш батько щотижня переводив деяку суму близько 20 років тому? Значить, ви знаєте про це? із здивуванням запитав Стефан. Зрозуміло. Усі виплати робилися через наш офіс, і я навіть знайшов відповідні чеки, розбираючи сьогодні вранці папери вашого батька. Нічого особливо примітного. Так поступають багато наших клієнтів. У такому разі згаданий син був незаконною дитиною вашого батька? Ні, і в цьому вся справа. Це був син місіс Марч, народжений в шлюбі. А як нещодавно з'ясувалося, син мого батька помер. Невже? І хто вам про це сказав? Чесно кажучи, мені особисто ніхто нічого не говорив, а дізналася про це моя сестра і містер Джонсон. Можливо, буде краще, якщо вони самі розповідять вам про це. Можливо. Містер Дедмен обернувся до молодої пари. Анна продовжувала мовчати, і усю історію про зроблених в селі Бенбі і особнячку Гранж відкриттях адвокатові повідав Мартін. Зрозуміло, ще раз буркнув містер Дедмен, коли Мартін закінчив і, ніяк не прокоментувавши почуте, вимовив у вашому списку ще чотири прізвища. Наскільки я розумію, ви їх до числа підозрюваних не відносите? Ні, відповів Стефан. Про роль Венінга в цій історії я вам вже розповів. Малець же служить детективом в Скотланд-Ярді і знаходився в Пенбері у відпустці. Девід виявився звичайним дрібним клерком, поверненим на літературі, а містер і місіс Джонс були просто закоханою парочкою, що не перебуває в шлюбі. Ці слова вирвалися з вуст Анни, що заговорила уперше після появи в кабінеті адвоката. Я особисто розмовляла з місіс Джонс і точно знаю про це. Містер Дедмен здивовано подивився на неї. Мартін і Стефан зробили теж. Дедмен помітив, що її слова здивували і її партнерів ані трохи не менше, ніж його самого, і це його потішило. Дуже добре. Він знову обернувся до Стефана. А Девіта ви бачили особисто? Ні, але я мав тривалу бесіду з пані, яка здає йому кімнату. Можливо, це навіть краще. Зазвичай мешканцям мало що вдається зберегти в таємниці від хазяїв будинку. Принаймні, коли я винаймав квартиру в молоді роки, моя хазяйка знала про мене все. Отже, це результати ваших розслідувань, чи не так? Точно так. У такому разі, зробив висновок містер Дедмен з посмішкою, від якої його важке підборіддя випнулося вперед ще більше. Я можу дати вам тільки одну пораду. Прийміть пропозицію компанії. Пройшов деякий час, перш ніж Стефан знайшов потрібні слова, щоб відповісти адвокатові. Так ви вважаєте, що, начав було він. Прийміть пропозицію компанії, повторив містер Дедмен, підвищивши голос. І вважайте, що вам повезло. У будь-якому випадку ви отримаєте більше, ніж заслуговуєте.